Ez da traba nagusirik orainokoan, lapurdiko autobidean autoak ibilki dira usaiakoan, atik arazo batzu izan dira urruina eta endai harteko errepidean auto lego luziak goizuntan, ondorioz autoa initzek itxasbazter edo erlauzako bide hartu dute. Basen aferroa eta siberuan bide nagusietan enegurik ez, baina namikuseko errietako bideak untxa hartuak izan dira, emeki ibiltzia gomendatzen da biztan dena, guneka ditaik Ekaiken karroinaren gatik. Gero, mendietan iratiko bidea etxea garazik alditik larrainetik alditaike bainan gateekin, berdin samartiko argidat heltzeko, aldiz Santagrazi eta samarti artekoa etxea da, izarbeko elurgunea zeraturik. Ego eskalegian ere elurra alidu, traba seriosak, alerta Irandian dira biar arte, Nafarroan hotza hundia dute erri batzuetan, aizeotzarekin temperatura amar gradotara inokoa da, zeropetik eta jadanik jaz baino doblea elur gehiago botado Nafarroako mendialdean.